Ievērojot visas četras vienošanās, nav iespējams dzīvot ellē. Tas vienkārši nav iespējams. Ja tu negrēko ar vārdiem, neuztver neko personiski, neveido priekšstatus un centies visu darīt pēc iespējas labāk, tava dzīve ir skaista. Tu pats kontrolē un vadi savu dzīvi. Četras vienošanās ir Tolteku dzīves pārveidis mācības kopsavilkums. Ar to palīdzību tu vari elli pārvērst par debesu valstību. Tavā personiskajā sapnī mainās lielais planētas sapnis. Šī mācība gaida, lai tu to pieņemtu. Četras vienošanās gaida, lai tu tās parakstītu. Noslēdz tās un cieni to nozīmi un spēku. Dari visu, lai turētu godā šīs vienošanās. Jau šodien tu vari noslēgt jaunu vienošanos. Es cienīšu četras vienošanās. Tas ir pavisam vienkārši, pat bērns to spēja saprast. Taču, lai ievērot šīs vienošanās, tev ir vajadzīgs stiprs gribas spēks. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu ceļā vienmēr ir daudz šķēršļu. Ir daudz cilvēku, kas centīsies tevi pierunāt atteikties no noslēgto vienošanos izpildes. Ir daudz šķēršļu, kas mudina atmest tām ar roku, sevišķi jau dzīvās un spēcīgās vienošanās, kas ir daļa no planētas sapņa. Lai aizstāvētu četras jaunās dzīves vienošanās, tev jākļūst par labu mednieku un labu karēvi, jo no tām ir atkarīga tava laime, brīvība un visa tava dzīve. Karēvja mērķis ir pārveidot pasauli un izkļūt no elles, lai nekad vairs tajā neatgrieztos. Tolteki māca, ka balvā tu saņemsi atbrīvošanu no ciešanām un kļūsi par dievu iemiesojumu. Mums jāliek lietā visi savi spēki – lai ievērotu šīs vienošanās. Sākumā man likās, ka es to nespēšu. Neskaitāmas reizes esmu kritis un cēlies, lai ietu tālāk. Un atkal esmu, es klupu, un atkal cēlos un gāju. Man nebija sevi žēl. Es sev teicu, es pakritu, bet man ir dots spēks un prāts, un es varu to paveikt. Cēlos un gāju, kritu un cēlos, un pēc katra kritiena bija vieglāk un vieglāk piecelties – bet sākumā gāja grūti. Ja tev gadās paklupt un krist, netiesā sevi. Nedod soģim sevi iemeslu padarīt tevi par upuri. Nedod sev atlaides. Celies un slēdz, vien, slēdz vienošanos no jauna. Jā, esmu lauzis vienošanos, negrēkot ar vārdiem, bet es sākšu no jauna. Ievērošu četras vienošanās kaut vai tikai šodien. Šodien es negrēkošu ar vārdiem, neko neuztveršu personiski, neizveidošu nevienu priekšstatu, un šodien visu darīšu, cik labi vien spēju. Ja tev neizdodas ievērot vienošanos, rīt sāc no jauna. Neatkāpies. Sākumā ies grūti, bet ar katru nākamo reizi kļūs vieglāk un vieglāk līdz kādā dienā tu atklāsi, ka ar četru vienošanos palīdzību tu esi sācis valdīt pār savu dzīvi, tevi pārsteigs izmaiņas tavā dzīvē. Tev nav jābūt dievbijīgam, tev nav regulāri jāiet baznīcā. Vairojas tava mīlestība un cieņa pret sevi. Tu spēj to paveikt. Ja, esi to varē, ja es to varēju, arī tu to vari. Neraizējies par rītdienu, dzīvo šai dienai, šim brīdim. Priecājies par katru dienu, kas tev dota. Dari visu, kas iespējams, lai ievērotu četras vienošanās, un drīz tev tas šķitīs viegli. Šodien dzimst jauns sapnis.